Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Բակոսյանյան հանդիպումներ է ունեցել Արցախյան շարժման մի խումբ ակտիվիստների եւ պետական կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Աբխազիայի արտգործնախարարը շնորհավորական ուղեր ձեղել Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Ադրբեջանն իր գործողություններով եւ հռետորաբանությամբ խաթարում է խաղաղության մթնոլորտը։ Հադրութի շրջանում ավարտվել է աշտանացան հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել Արցախյան շարժման մի խումբ ակտիվիստների եւ պետական կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախի արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը շնորհավորական ուղերձ է ստացել Աբխազիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դաուր Կովեից, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես նշվում է. Այսօր Արցախի Հանրապետության դիվանագիտությունը առաջնորդվելով պետության կայունացման եւ անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությամբ հետևողականորեն շարժվում է բազմակողմանի համագործակցության ընդլայնման ճանապարհով բոլոր պետությունների հետ, որոնք իրենց հերթին պատասխանատվություն են հայտնում երկխոսություն իրականացնել միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների համաձայն փոխադարձ հարգանքի եւ հասարության հիման վրա։ Չեմ կասկածում, որ սարի ետևում չէ այն օրը, երբ ձեր երկրի դիվանագիտությունը կհասնի արդարության հաղթանակին եւ Արցախի հանրապետությունը կստանա համընդհանուր միջազգային ճանաչում։ Վստահ եմ, որ կառուցողական եւ արդյունավետ երկխոսության հետագա զարգացումը կշարունակի այսուհետ եւս նպաստել Աբխազիայի հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության միջև կապերի բազմակողմանի ընդլայնմանը՝ ի պաշտպանություն մեր պետությունների ինքնիշխանության եւ անկախության եւ ի շահ մեր ժողովրդների, ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Այո, մենք կարևոր ենք համարում Արցախի ներգրավումը բանակցային ֆորմատում։ Ես ասել եմ, որ ես կարող եմ բանակցել Հայաստանի անունից, ես չեմ կարող բանակցել Արցախի Հանրապետության անունից, որովհետև Արցախի Հանրապետությունն ունի դրա համար ընտրված պաշտոնյաներ եւ կառույցներ։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ասել եմ նաև, որ մենք պատրաստ ենք բանակցությունների եւ նվիրված ենք հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ջանքերին ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հարցին թե արդյոք Հայաստանը վերանայել է իր ռազմավարությունը Ադրբեջանի հետ կապված հաշվի առնելով ապրիլյան պատերազմը, վարչապետը պատասխանել է. Պետք է վերանայման մասին խոսել։ Եթե վերանայման մասին խոսենք, պետք է իրավիճակին համաժեք լինենք։ Սա է ամենակարևոր մտեցումը։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղ կարգավորումը կարևոր է, համարում ենք, որ դա հնարավոր է, բայց նաև ասում ենք, որ դրա համար անհրաժեշտ է համապատասխան մթնոլորտ։ Ցավոք Ադրբեջանն իր գործողություններով եւ հռետորաբանությամբ խաթարում է խաղաղության մթնոլորտն ու հնարավորությունը եւ մենք համաժենք ենք լինելու իրավիճակին։ Եթե Ադրբեջանը կվերանայի իր մտեցումը եւ կնպաստի խաղաղության մթնոլորտի հաստատմանը, մենք այդ իրավիճակին կլինենք համարժեք։ Ադրբեջանական կողմի նման հայտարարությունը մի կողմից լավ է, որ պատրաստ է ապահովել խաղաղբանակցային գործընթացի շարունակականությունը, մյուս կողմից էլ իհարկե մենք պետք է շարունակենք ջանքեր գործադրել, հասկանալով, որ դա երկարատև քրտնաջան գործընթաց է, որ เป զի վերականգնենք բանակցային գործընթացի լիարժեք ձևաչափը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոք քարտուղար Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը սպասում է արտգործնախարարներ Մամեդյարովի եւ Մնացականյանի նոր բանակցություններ անցկացնելու մասին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկին եւ նշել է, որ պաշտոնական Բաքուն պատրաստում է բանակցել բացառապես Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ բանակցային գործընթացում Արցախի մասնակցության հարցով հայկական կողմը որևէ կոշտ պահանջ չի դրել։ Ներկա դրությամբ կոշտ պահանջ դնելը նշանակում է տապալել գործընթացը։ Ընդհանրապես պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ պետք է վերականգնվի ձևաչափը, որ ինքը չի կարող ընդունել որոշում Արցախի փոխարեն, դա ճիշտ է եւ այդպես էլ կա։ Այլ հարց է, որ ինչե մենք հասնենք դրան, պետք է շատ ջանք գործադրենք, դա երկարատև աշխատանք է պանջում, ասել է նա։ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային եւ հակամարտության կողմ է եւ ներգրաված է բանակցություններում Ադրբեջանի ոչ կառուցողական քաղաքականության շնորհիվ։ Ինչպես արդեն հաղորդել են երեք Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հրավիրել է Մամլո ասուլիս հայկական երկու հանրապետությունների զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Մեր անդրադարձը խոսափողի մոտ է Վան Նովիկովը։ Ամփոփելով բանակային տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքները Արցախի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նախ համառոտ ներկայացրել է Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, առաջնային գծում նկատվող հակառակորդի տեղաշարժերին ու կուտակումներին հակազդելու ուղղությամբ պաշտպանության բանակի կողմից ձեռնարկվող քայլերը, կատարված ու դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող ինժեներամրաշինական աշխատանքների ընթացքը, որից հետո պատասխանել է լրագրողներին հետաքրքրող բազմաբնույթ հարցերի։ Լրագրողների հարցերը հիմնականում վերաբերում էին բանակի նյութատեխնիկական ապահովմանը, նոր սպառազինության եւ զինտեխնիկայի ձեռքբերմանը, առաջնագծում տեսադիտարկման սարքերի ներդրման արդյունավետությանը, զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավմանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից նոր ձեռբերված հրթիռահրետանային համակարգերին հակազդելու հնարավորություններին, Լևոն Մնացականյանը հավաստիացրել է, որ Պաշտպանության բանակը նույնպես համալրված է ժամանակակից հերրահար սպառազինությամբ։ Բացի այդ, Պաշտպանության բանակն ունի կրակը ուղղորդելու հնարավորություն։ Ներկայումս զինանոց են ընդունվել նաև տարաբնույթ գործողությունների համար նախատեսված անօթաչու թռչող սարքեր։ Իրոք կա այդ անօթաչուցիչ սարքերը։ Պաշտպանության բանակը եւս ունի անօթաչուցիչ սարքեր, պարոն Խաղճանյանի կողմից որ նշվել է։ Մենք ունենք այդ նշվածից բացի նաեւ այլ տեսակի անօթաչուցիչ սարքեր, որ հիմա պարաբուխների ընթացքում է, հիմա մարզումների ընթացքում է եւ կարելի ասել վերսրված է սպառազինման։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարը պատասխանելով լրագրողի հարցին նշել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Պաշտպանության բանակը չի երկմտելու հակառակորդի ռազմավարական կարևորագույն օբյեկտներին, մասնավորապես Մինգեչաուրի հեկի թիրախավորման հարցում։ Մենք մեր պլաններում իհարկե նայում ենք, տեսնում ենք ու վեր ենք լուծում, հաշվի առնում նաև դա, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, դեռևս դրա անհրաժեշտությունը ես չեմ տեսնում։ Իհարկե միանշանակ որոշում ընդունվել է եւ տարբեր առիթներով նշել ենք Եթե անհրաժեշտություն լինի հարվածելու, մենք վարյան անգամ չենք երկմտելու եւ մեր հարվածը իրականացնելու ենք։ Զինծառայողների սոցիալական խնդիրների լուծման համատեքստում Պաշտպանության նախարարը կարևորել է նրանց բնակարանային ապահովման խնդիրը, ինչը հանրապետության ղեկավարության մշտական ուշադրության ներքո է։ Սոցիալական ապահովման հարցերի մեջ առաջի տեղը եւ սուր դրված է բնակարանային ապահովման հարցը եւ մեր կողմից էլ բարձրացվել է ղեկավարությանը միշտ Արցախի հանրապետության նախագահի ուշադրության կենտրոնում էլա գտնվում հատկապես սպաների բնակարանային ապահովման հարցը եւ այս վերջի տարիների ընթացքում հայգն լրացուցիչ բացի ծրագրայինից, որ նախատեսված ամեն կապիտալ շնարհության ծրագրերով Արցախ հանրապետության նախագահի կողմից լրացուցիչ բնակարաններ տրամադրվել է։ Հիմա էլ էլի շարունակում այդ աշխատանքները։ Լրացուցիչ մեր պլանից նախատեսված շենքեր կառուցումա եւ հիմնականում ուղղվել է սպաների զինծառայողների բնակարանային հարցի ապահովմանը։ Բացի դրանից Արցախի հանրապետություններ կա հիպոթեկային վարկերի միջոցով բնակարանների կառուցման եւ բնակարանների վերանորոգման եւ սպաները մեր օգտվել են նաեւ այդ ծրագրից Լևոն Մնացականյանի խոսքով արդեն պատրաստ է Արցախում ես եմ ծրագրի ներդրման համար նախատեսված օրենսդրական նախագծի փաթեթը, որն առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողովին։ Ինչ վերաբերում է ես եմ ծրագրին, Արցախի հանրապետությունում դա չկա մի ամեն պարզ պատճառով, որտեղ դեռևս այդ օրենքը մեզ մոտ ներկայացված է կառավարությանը, Կարծում եմ, մինչև սեպտեմբեր ես կներկայացնեմ ազգային ժողովում այդ օրենքը, հարցեր կլինեն, եթե փոփոխությունների անհրաժեշտություն կլինի կանենք ու հաջորդ զորակոչից արդեն Արցախի հանրապետությունից էլ նորակոչներից կընդգրկենք այդ ես եմ ծրագրով։ Մամլո ասուլիսի շրջանակներում պաշտպանության նախարարը պատասխանել է նաև առաջնագծի ենթակառուցվածքների բարելավման, անձնակազմի անվտանգության ապահովման, դիրքերի խմելու ջրով ապահովման, ինժեներամրաշինական աշխատանքների ընթացքին վերաբերող հարցերի։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԵԱԿՄ-ի խմբի համանախագահներն առաջարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանին եւ Էլմար Մամեդյարովին եւս մեկ հանդիպում անցկացնել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Արտաքին գործերի նախարարների եւս մեկ հանդիպում անցկացնելու վերաբերյալ առաջարկ ներկայացվել է համանախագահների կողմից։ Հանդիպման վայրի եւ ժամկետների շուրջ վերջնական համաձայնեցումից հետո դրա մասին կտեղեկացնենք մեր հասարակությանը, ինչպես եւ կատարվել է նախկինում, ասել է Տիգրան Բալայանը։ Հավելենք, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդիարովը հայտարարել էր, որ սեպտեմբերին Նյու Յորքում ծրագրվում է հանդիպում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հետ։ Նրա խոսքով հանդիպումը հնարավոր է տեղի ունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Մնասականյան Մամեդյարով առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հուլիսի 11-ին Բրյուսելում։ Հուլիսի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության հարավ-արևմտյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող Շարքային Ժորիկ Վահագի Պետրոսյանի դին գլխի շրջանում ստացած մահացու հրազենային գնդակային վիրավորումով։ Դեպքի համգամանքները ողջելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը խորին ցավակցություն է հայտնում Զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին, ասված է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Հադրութի շրջանում ավարտվել է աշտանացան հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը քաղաքը անկորուց կազմակերպելու նպատակով դեռևս ապրիլ ամսին ստեղծվել է շրջանային օպերատիվ շտաբ, որը համագործակցելով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային բաժնի եւ համայնքների ղեկավարների հետ Ձեռնամուխ է եղել քաղաքը առավել հրդեհավտանգ տարածքներից սկսելու եւ առանց միջատապերի այն իրականացնելու համար։ Հուլիսի 25-ի դրությամբ ավարտին է հասցվել Բեր քաղաքը։ 2018 թվականի հունվի ենթակա 16048 հեկտար տարածքներից հունձվել է 15801 հեկտարը։ Երկայերեսին հեկտարացած երկրի պատճառով չի հնձրել։ Կատարված 18219.5 հեկտար ցանքերից մայիս եւ հունիս ամիսներին ուժեղ քամու ուղեկցությամբ տեղացած ֆորթարատ անձրևներից եւ կարկտից ստուժվել է 2171.7 հեկտար տարած, որտեղ բերքահավաք ընդհանրապես չի իրականացվել։ Նրա աշխատանքները իրականացվել են շրջանի 59 եւ դրսից հրավիրված 10 հացահատիկահավաք կոմբայների միջոցով։ Ամբարվել է մոտ 31879 տոննա համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 20.2 ցենտներ։ Մի շարք օգտագործողներ կիրառելով բոլոր ագրոտեխնիկական միջոցառումները, ցանկ կատարելով որակական բարձր ցուցանիշներով, ծերմացրով պայքար տանելու մկնանման կրծողների հիվանդությունների, վնասատուների դեմ իրականացնելով սնուցման, բարարտասման աշխատանքներ, հասել են բարձր բերքի։ Առանձին հողօգտագործողները ստացել են 40-ից 50 ցենտներ միջին բերքատվության բերք։ Ստացված բերքը իրականացման տեղափոխման ոչ մի խոչընդոտ չի եղել։ Գյուղի գյուղատեսան աջակցության հիմնադրամի կողմից բացված ընդունման կետերում շուկայականից բարձր գներով ընդունվել են անսահմանական քանակությամբ ծորեն գարի, ապահովելով հիմնադրամի հանդեպ ունեցած պարտավորությունների մարման գործընթացի իրականացումը։ Հացադիկ է ընդունվել հանրապետության ավարահասների կողմից։ Բերքի մի մասը օգտագործողների նախընտրությամբ տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Օգտագործողները ձեռնամուխ է եղել հաջորդ տարվա սերմացուի դերվերման աշխատանքների։ Ձերքաղաքի հետ մեկտեղ շրջակայքի արդյունքով պարզվել է, որ կատարվել է նաև 4300 հեկտար համարնահերկի աշխատանքները։ Ձերքաղաքի հետ մեկտեղ կատարվում է նաև գերապտակման աշխատանքներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտունի շրջանում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի հրշեջ փրկարարական մասը հրդեհվտանգ տարեշրջանին նախապատրաստվել էր դերվաղ գառնանը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը շրջանում ստեղծված հազարժողովի աջակցությամբ Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի հրշեջբրկարարական մասի կողմից հդեհների կանխարգելման, հդեհների դեպքերում հդեհաշիժման, վթարաբրկարարական աշխատանքների բերքահավաքի ընթացքում հատուկ հրշեջ միջոցառումների պատշաճ մակարդակով իրականացման, ինչպես նաև հրշեջբրկարարական տեխնիկան սարքին վիճակում պահելու բնակության շրջանում հակահդեհային քարոշչական աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ տարվել են անհրաժեշտ աշխատանքները Այնուամենայնիվ, ինչպես մեզ իրազեկեց շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի հրշեջ փրկարարական մասի պետ Վահրամ Սաղյանը, շրջանում արձանագրվել է ՀՍՀ-ի 58 դեպք։ 2018 թվականի հուլիսի 20-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում գրանցվել է ՀՍՀ-ի 8 դեպք, որից ամենա Խոշորն ու լայնամասշտաբը հուլիսի 20-ին Մարտունի քաղաքից 10-ից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ղարաչուխ կոչվող բարձունք արվել է ավելի քան 1000 հեկտար չոր խոտատարածք ու հնդած արտ։ Տարածքում արկա 13.9 հեկտար նրան այգուց հրդեհվել է 8 հեկտար։ Վնասի չափը մասնագետների կողմից ճշտվում է։ Վահրամ Սաղյանը հրդեհի արագ տարածելը պայմանավորում է չոր խոտատարածքով եւ եղանակային բարենպաստ պայմաններով։ Պոլիսի 21-ին Մարտունու շրջակա տարածքում վերին դելաղարդա հացահովի տեղամասերում հրդեհների բռնկման արդյունքում վարվել է մոտ 200 հեկտար չոր խոտաբերած ու հնձած դաշտեր։ Նույն օրը Կնուշինակ համայնքի հարակից տարածքում եւս հրդեհ է բռնկվել, որի արդյունքում հրդեհվել է 30 հեկտար խոտաբերած եւ թփուտներ։ Հուլիսի 22-ին Ճակար քաղաքի հարակից տարածքում բռնկված հրդեհի արդյունքում արվել է 45 հեկտար չոր խոտաբերած եւ թփուտներ հդեհների մարման աշխատանքներին ակտիվ ներգրաված էին շրջանի ղեկավարությունն ու բնակչությունը։ Մեծ ռուսում Վահրամ Սաղյանն նշեց, որ հրդեհների հաջախակի դեպքերը պայմանավորվում է առաջին հերթին մարդկանց անզգուշ վերաբերմունքով եւ կոչ է անում բոլորին պահպանել անվտանգության կանոնները եւ զգուշանալ, բաճար չդառնալ հրդեհների բռնկումների համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։